Напевно, він пішов комусь тут доводити, що не все під час війни було так, як написано в мене у віршах. Хоча Поліщук у Лондоні не скаржився б, його справедливість у Гринівці, а не тут. Він майже не вітається зі мною, бо я в уяві Андрія Івановича поза справедливостями, а значить, чоловік мало цікавий, щоб не сказати ворожий. Зелений шведський Волво, такий подібний чомусь до Волги, особливо ззаду, із креготом загальмував. Я задумливо глянув на автомобіль, де кермо було з правого боку, і раптом зрозумів, що йду на червоне світло, що в Британії лівобічний рух, а я не маю чим заплатити штраф. Побачивши, як я задкую до тротуару, водій підморгнув і поїхав далі з дозволеною в Лондоні 30-мильною швидкістю. Туман тут був не такий густий, як за містом, і я вільно міг бачити світлофор. Дочекався, поки світлофорове око стало зеленим, і пішов у бік розкішної вулиці Мел з рожевими бруками, що впадала у Трафальгарську площу. Темза була десь зовсім поруч, бо велика чайка летіла переді мною, підібгавши червоні лапки, поклавши білі крила на м'які хвилі туману, що розходилися, дозволяючи все чіткіше бачити людей, автомобілі, птахів і себе самого, відбитого в дзеркальних вітринах дорогих крамниць. Крамниці тут були схожими на іноземні посольства. Швейцар гідна вивіска, полісмен біля вітрини, мідні надраєні ручки дубових дверей, дорогі автомобілі при під'їзді. Людей навколо бувало то менше, то більше. Вони поспішали, виходили з будинку, щоб перейти кілька метрів і зайти в наступний. Віталися одне з одним короткими посмішками і ще коротшими реченнями повз мене перевальцем пройшли двоє хіппі з червоними рюкзаками. Очевидно, путь їм простилась до недалекого звідси збірного пункту цього різновиду роду людського. Хіпі лежали штабелями біля скульптури Ероса на площі Пікаділлі. Там їм подобалось. Хай лежать. Все ж таки, це був світ дуже цілеспрямованих людей що рухався в дуже точно заданому ритмі, і чоловік, який просто собі швендяв ранковою вулицею, ставав дуже помітний. Я відчув це за коротким поглядом полісмена, що просто таки пронизав мене наскрізь. Потім якась розмальована дівка на тоненьких довгих ніжках продефілювала повз мене і заклично підморгнула. Я сумно насварився пальцем. Дівка показала мені язик і пішла далі. Чужі справи, чужі шляхи, чужі вулиці. Мені розхотілося йти до Національної галереї і ще раз оглядати розкішні портрети в рамах, що теж були розкішними, як розкішним був одяг портретованої знаті, суцільна розкіш. Аж розхотілося дивитися на неї. Я йшов далі і далі на північ Лондона. Повільно зійшов до Сохо, зразу ж за Пікаділлі, коли звернув на демократичну шефтвері авеню, а далі на вулицю Фріт. Це було зовсім інше місто. Здавалось, що розташований поруч район театрів вихлюпнув у завулочки Сохо своїх не до кінця розгримованих акторів із костюмованих п'єс своїх художників, що збудували цю декорацію з деревами, вкритими пилом, і під'їздами, в кожному з яких тьмяно світилась лампочка, і всі вікна було завішено різноколірними шторами. З усіх дверей бурхав вічний у цих місцях запах застояного тютюнового диму, перебовтаного з віскі та пивом. Чути було тихо приглушену тканинами й деревом музику.